twaba twabyibukijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida ababyeyi twese dusabwa kwama twitwararise amagara y'abana bacu mu kubaronsa urucanco rwo ku mwaka n'igice kugira tubakingira indwara y'agasama Dabara mukijeme bwe mwese mwahisemwe radio isanganiro iri yakadoga ari mu buhinga bw'ivyuma amakuru ndabashikiriza kuri no mutaga agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira igenekerezo rya gatatu kigarama amakunga arahimbaza umunsi yahariye abagendana ubumuga bamwe mu baganiriye na bagenzi bacu mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko bagerageza kwiyungunganya kugira ntibame bariko barasegerereza naho bitoroha ibice bimwe by'amabarabara ari mu gisagara cya bujumbura ntibikirekuriwe guhagarikwamo imiduga bene imiduga baca basanga igipolisi cyakuye k'imparati bakazisubizwa batanze amande murabyumva muri ano makuru muri buce yandi bidukikije naho kuri uno wa gatanu tubashikiriza ingene ngo gukoresha amazi make mu gucukura ubutare dasubiye kubaramutsa bamwe mu bagendana b’umugango ngo barahisemwo kwiyungunganya mu gukora urudandazwa ruto ruto kukwanka gusegerereza bamwe badandaza amayinite y'amatelefone abandi vyamwa hagati mu gisagara ca bujumbura mu gihe amakungu ahimbaza buri wa gatatu kigaramo k'umwaka utashe umunsi wahari wabagendana ubumuga bo bavuga ko bakora baburabuzwa bagasaba gushigikirwa n'inkuru tubaza Moise Misako umugabo nubwo bitatworohera kuko hari igihe abapolisi bazi ibintu bakakora nyine icyo bagejwe bakabyonona cyangwa bakabitwara bivanye n'igikorwa bari tugasaba ko iri jwi ritogarukira ngaha ryoshika imbere imbere rwose rigashikira n'umukuru w'igihugu zimwe mu ntambanyi bagira ni ukubura umutahe ukwiye bagasaba ko boshigikirwa mu kuronswa umutahe hamwe n'ikibanza bokoreramwo baduha agatahe tuyungunganye gasumba nk'utwo twaba dukora cyangwa turondera ahantu dushobora kudandaza nko mu isoko tuba twashimye neza neza ku buryo natwo twiyungunganya ejo ntihazogemo nazo nza gusa mu ibarabara bavuga ngo yarabuze umutaca yarabuze icyo akora bagafuma bakaraba ahantu ngendwa cyangwa hasunika abantu bodushira hama bakadufata mu mugongo tugakora bizwi n'amategeko kuko abapolisi mu kutwirukana batubwira ngo zana urupapuro rwemeza ko mutegereza gukorera ngaha abagendana ubumuga batera akamu bagenzi babo kuvavanura n'ingeso yo gusegereza bakiyungunganya kuwa cyenda myandagaro ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda leta yarashyizeho umugwi w'igihugu ujejwe agateka k'abagendana ubumuga mu burundi urakoze moyize misago abanonotsi bahiganwa n'imiduga ngo bariteguriye kunezereza abakunzi babo mu ihiganwa rizobera mu ntara ya ngozi ku munsi w'ejo no kuw'imana bishikirizwa n'umuyobozi ajeje gutegura amahiganwa mu ishyirahamwe ry'inkino zo gusiganwa n'imiduga mu burundi adonegamiye arahumuriza abazoza kurorera iryo higanwa ko babateguriye ibibanza bazobona neza biriko biraba akabasaba kuzokubahiriza n'ingingo zo kwirinda umugera wa covid cumi n'icyenda turabandanya twitegurira radiyo ngozi murazi yuko ku musoga wa gatandatu no kuwa mungu kirebo tomobile iriko irasubiramwo amabarabara eka n'ibiraro bitameze neza dusa n'ababihejeje uretse ivyo biraro n'ayo mabarabara muriko murasubiramwo abarorerezi bobo bazoza kurorera urwo rukino mwarabateguriye ibibanza bazororera neza ego cane nashaka kumenyesha abakunzi b'uyu mukino yuko twateguye ibibanza bazorabiramwo irihiganwa kugira uyu mukino babandanye bawukunda imigwi yoba imaze kumenyekana kwizo kwitabira iryo higanwa ubu yoba ingana gute kubijanye Eh, n'abazokwitabira amahiganwa hari ama ekipe menshi azokwitabira amahiganwa hari bavuye muri Zambia hari eh, ama ekipe ngaho iwacu i Burundi zitwa za Wandin Rally Team izitwa za Auto Paint izitwa za Messager za New Oil hari ama ekipe menshi kwitabira amahiganwa nkuko mubizi kubijanye n'udushimwe imigwi izotahukana ibibanza vya mbere yoyo udushimwe bizoba vyifashe gute ikijanye n'ubushimwe ubushimwe dutanga ubushimwe udushimwe turonswa n'aba badufashe mu mugongo batari bake ubushimwe bazoduha nibwo tuzoshikiriza abazoba batsinze muri iyi hari ni akahe kamumotera abazoza kurorera urwo rukino rw'inshuro igira gatandatu rw'amahiganwa gusiganwa n'imiduga eh, icyo twama dusaba kenshi ni uko eh, abaza kuraba bukurikiza impanuro abateguriwe umukino babaha bakashika aho hantu barabira bakegegwa inyuma kuko iyo miduga iba ifise umuvuduko munini twebwe dutegura aya mahiganwa siganwa turasaba cyane abantu baza kuraba uyu mukino yuko bokurikiza amategeko yashyizweho na leta y'u Burundi kugira turwanye iki kiza cya kovide turifuza yuko abantu bose boza bambaye udupfukamunwa kuko n'ahantu hazoba hari abantu benshi tukaba rero tubaye turashimira abantu bose bazoza kuraba uyu mukino turabemeye nuko uyu mukino uzogenda neza bazobona ibintu byiza kanatsinda tubitegura ku bwabo negamiye yari ko aganira na magenzi wacu Jean Marie Vianney Ngendakumana makuru waje n'ibidukikije abanyagihugu bahamagariwe kudasatira cyane imvubu mu gihe yegereye imihana yabo ivyo bikaba bivugwa n'umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe ibidukikije OBPE mu nyuma y'aho abanyagihugu muri quartier wa bidoze ko hari imvubu imaze igihiza muri iyo quartier ikabatera uruhagarara Bakimasa yatunga imana amenyesha ko hariko harakogwa ivyigwa kugira kugira barabe kugira izo mvubu zigume mu mazi nk'uko twabyiboneye kandi uko n'amakuru abitubwira iyo mvubu ihaza kenshi mu ijoro kandi murazi yuko naho imvubu kenshi zirondera ibyo zifungura mu ijoro ko ku mutaga cyangwa mu gatondo ntayiboneka iboneka cyane cyane mu masaha yo mu ijoro icyo rero twahanura abenegihugu baba muri iyo karitsiye ni uko ubwa mbere boreka gucokoza iyo mvubu kuko imvubu n'igikoko iyo kimaze kubona yuko kigeramiwe kirivuna kuko naho imaze iminsi itembera aho hantu murabona yuko atakintu na kimwe ironona eh, kuko iraza irondera ibyo ubwatsi bwo kurya ihejeje ku mutaga mu gatondo ikaca isubira eh, mu mazi aho isanzwe iba ikindi kuva tubimenyere twara tubimenye twarungitse ko twarungitse abakozi bacu basanzwe bakurikirana ibikoko byo mu ishamba kugira bayikurikirane niho bamaze kuyikurikirana bakabona neza amasaha ivira eh, mu mazi amasaha idugira ninge nisubira inyuma ntushobora kugira icyo dutegekanije kugira turabe yuko iyo mvubu e, eh, twoyisubiza mu mazi aho itegerezwa aho isanzwe iriko iraba icyo gikorwa kikaba giteye amakenga bamwe mu bagendesha izo modoka bavuganye na radiyo isanganiro nanajya bavuga ko atabyapa bibabuza kuhashyira imodoka biba bihari ujeje umutekano muri komine mukaza avuga ko ari ingingo y'umutekano agasigura ko abo bakurirwaho imparati ari abapolisi kandi ko baca bacibwa mande oba niyo nkuru Ico gikorwa co gukura imparati ku modoka zagirizwa guhagarara aho bidakwiye kimaze iminsi kibera cane cane ku mabarabara canke ibibanza bihurirwamo n'abantu benshi aho ni nko kwibarabara ryitiriwe Patrice Rumumba uva ku cicaro cishirahamwe ryo gutuma ko Lumiter uja kuri Cathedrale Regina Mondi reka ndetse no ku ruhande rwegereye cyo ryo gutuma ko Onatel naho nyene ibyo bikorwa birahabera ahandi ibyo bikorwa byo gukura imparati ku modoka bibera ni hafi y'inyubakwa ya Palais des Arts ahegereye imangazini bita ideal ndetse gushika n'ahegereye imangazini y'amatelefone bita obama shop mu kubikora abapolisi baba bafise amatournevis imodoka babonye iri muri ibyo bibanza bagaca bugurura imparati zayo bakagenda bazijanye inanyuranye nayo bakayirandura abagendesha imodoka bababazwa no kubona atavyapa biba bibabuza kuhashira imodoka bihari urongoye igipolisi muri komine ya mukaza avuga ko ari ngingo y'umutekano kuri abo bahanwa nabo Guillaume magogwa asigura ko ari ababa bagararije abapolisi ngo kuko baba bababujije kwashira izo modoka iyo batwawe izo marati abandanya asigura ko baca babarungika mu gipolisi kijejwe uruja n'uruza kugira kibacire ihadabu urakoze obe niyo nkuru abanyagihugu mu ntara ya rutana nabo barashima ko leta ifadikanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere PNUD yabaronkeje ibiro rusangi mu byo bijejwe harimo gutanga urupapuro rwemeza ko umuntu adakurikiranwa n'ubutungane kanurongoye ivyo biro aremeza ko ubu abanyarutana boroherwa cyane kuko batarinda kumanuka ibujumbura n'inkuru tubaza Evariste Nzikobanyanga ivyo biro rusangi biri ku mugwa mukuru w'intara ya rutana bigizwe y'ibisata bine igitanga urupapuro rwemeza ko umuntu adakurikiranwa n'ubutungane impapuro ndengambibe pasiporo sepeje na rese pase hamwe n'igitanga impusha zo kugendesha imodokari n'amapikipiki kuva mu kwezi kwa gatatu umwaka uheze wa bibiri na mirongo ibiri ico kigo ngo kiramaze kurangura ibitari bike nk'uko bivugwa na Ferme Barutwa nayo akirongoye kuva eh, ibikorwa bitanguye muri ico gihe mejeje kuvuga turamaze kwakira abantu batari bake kandi turamaze kubona yuko bino biro bavyitura ku rugero biza na cyane cyane nko ku bijyanye n'impapuro z'abadakurikiranwa n'ubutungane aho tumaze gushika kwakira abantu igihumbi n'amajana icyenda na mirongo irindwi na batandatu e, mu gisata cyo gutanga impapuro cyangwa ibitabo ndengambibe e, turamaze kwakira abantu bashika kuri bane muri sepejeri turamaze kwakira kandi abantu bashika ijana na mirongo irindwi na batanu muri resepase n'abantu bashika umunani muri pasiporo hanyuma mu bijyanye no kutanga impusha zo kugendesha imodoka cyangwa amapikipiki turamaze kwakira abantu batwitura kandi baronkejwe impapuro mfata kibanza amajana atatu na mirongo ine na batatu abandi nabo baronkejwe impapuro gegu zo kugendesha ibyo byuma nyine bashika ku mirongo itanu abanyagihugu bitura icyo kigo barashima ko leta ifatikanije na pinide byari gutwara bwabaye bwinshi cyane naho ibyo biro biri kubifasha abanyarutana ngo haracariho byinshi byo gukora kubwira akazi kagende neza filime barutwa nayo afise ibyo asaba leta canke ishirahamwe pinide hari hamwe yoshobora gufasha kaboneka nk'uburyo bwo kwiyunguruza ibikoze cyane ari hamwe naho nyine byobaye bishoboka yuko ubuhinga bwa none bushigwa ku gihe hamwe ibyo byose barondera bisigirwa ngaha byaba byiza cyane abenegihugu baba boroherejwe cyane naho rero abanyarutana bashima ibikorwa ibyo biro rusange bibarangurira bavuga ko impapuro basaba zirinda kuja kwemerezwa ibujumbura n'ubu zitaba kubashikira abidoga kurusha abandi n'abasaba murekarengane kuko hari n'abazisabye mu ntango z'ukwezi kwa cumi uno mwaka ariko n'ubu zitarabashikira mu rutana evariste nzikubanya nka radiyo isanganiro urakoze varisito ihagarikwa ry'amakomisiyo ya diaspora ariko rirakoga ubu ngo rikurikije amategeko kuko itezwe gutogwa abandi nyuma y'itogwa rishasha ry'urongoye iryo shirahamwe rihurikiyemwo abarundi baba hanze bishikirizwa na Veniste Niyongabo munyamabanga mukuru w'urwego nshingwabikorwa rw'abo barundi baba hanze diaspora burundaise mu rurimi rw'igifaransa amenyesha ko indongo zizose za diaspora ziriko zikorera hamwe ku neza abanyagihugu bose muri rusangi Veniste Niyongabo hakaba bishikirije inyuma y'urwandiko rw'urongoye diaspora ahagarika ibikorwa by'amakomisiyo yose agize urwo rwego igituma ariko ndabaganira uno munsi ni ibintu bijyanye ni ikete ryerekana guhagarikwa amakomisiyo amakomisiyo yari kumwe n'intwaro yahejeje amabanga yayo mu kwindwi rero bikaba bijyanye n'ibisikanya rya hagati ya perezida jafete na perezida wacu dufise uwo munsi yitwa eric niragira rero abo bantu uwo munsi ikiringo cabo cyarahagaze ubu rero mu gihe hataratorwa abandi ayo makomisiyo ubu babaye barahagarara kugira ngo abandi bazoshigweho canke naho abariho bakora neza bazoshobore kubandanya amabanga yabo none ubu ni igiki kigiye kubandanya kumva ayo makomisiyo yakuweho mbe azosubirizwaho gute nabande turihweza ibyaranguwe kugira ngo tubandanirize aho bari bagejeje n'ibindi bikenewe guhindurwa kugira ngo dufashe abarundi baba kandi bakorera hanze mu gihe batwitoye bashaka kurangura imigambi mu bihugu babayemo akajambo kihumure kumbure kugira abarundi bumve yuko baremye akajambo ko guhumuriza novuga notango ubu muri iki gihe nuko indongozi z'urwego nshingwabikorwa n'indongozi nshingwantwaro turiko turakorana neza cane mu kurabira hamwe imigambi izoteza imbere bene gihugu n'uburundi bwacu bwiza Feniste niyo ngabo yariko havugana na mugenzi wacu meda niyo nkuru haracibonekeza amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme mu bice bitandukanye by'intara ya Karusi ibyo biremezwa na buramatara rongo iyo ntara nkuko yabishikirije kuri wa kane ari kumwe n'abegwa n’icyo kibazo mu ntara bigira hamwe cyokorwa ngo ayo mabi aranduranwe n'imizi n'ingene abashikiwe n'ayo mabi bofashwa bikwiye muri iyo nama yo guhanahana ibyumviro muganga arongoye intara y'ubuvuzi yashikirije ko gushika muri uno mwaka abantu bakiriye muri icyo kigo barenga gato amajana indwi mu gihe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi gushika mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda yarenga gati igihumbi n'amajana atanu nk'uko urongoye icyo kigo abishikiriza muri ayo mabi yose hayajyanye no gufatwa ku nguvu arenga gato amajana icyenda dr nimubona patrice amenyesha ko ayashikanywe mu butungane kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka gushika ubu agera ku ijana na cumi na kabiri hatera akamo uwo wese akorewe ayo mabi gushengeza abayabakoreye kugira ngo bahanwe uraca mugacana ayandi mu bidukikije gukoresha amazi make mu gucukura ubutare ni kimwe mu bishobora kugabanya ingaruka mbi zibonekeza mu kwimba ubutare bisigurwa na Prudence bararunyeretse umushakashatsi mu bijyanye n'ibidukikije akongera akaba umwigisha muri kaminuza y'u Burundi asigura kandi ko ibisigarira byo bikwa kure ni muri no bucanandi bidukikije na Lydia Gahimbare muri bucana yangiheruka umuhinga mu bijyanye n'ibidukikije yarabasiguriye ibijyanye n’ikogwa cyo gucukura ubutare uko gikogwa n'ingaruka mbi zikurikira haba ku bidukikije eka no ku magara y'abantu nyene muri bucana yandi y'uno munsi Prudence bararunyeretse umushakashatsi mu bijyanye n'ibidukikije akongera agakurikirana ibijyanye no gucukura ubutare asigura ko kugira ngo icyo gikogwa gishobora kugira ingaruka mbi zike huwo bamwo gukoresha amazi make barashobora kugerageza uburyo bwose bakoresha amazi make na cyane cyane ko ayo mazi bakoresha beza bakabandanya bayasubiramwo agaruka ari agumandanya akoresha hako baguma bavoma ayandi mu myunga bazana ayo nyene ariko barashobora kuyasubiza mu recyclage amazi akabandanya akora ivyo vyogabanya amazi harashobora gukoreshwa nk'uburyo budakoresha ibijyanye n'ibitoro mazutu ashobora kugabanya ibintu nk'ibyo tubakoresha bwa bundi buryo bumaze gutorwa bwo kuronka umuyaga nkuba ari nko umuyaga cyane umuco w'izuba ibyo byose birashobora gukoreshwa mu buryo bushoboka kugira tugabanye ibyo by'imyuka iva aho kare uriko burinda ikindi naco uwo muhinga mu bijanye n'ibidukikije asigura ko ibisigarira by'ubutare bibwirizwa kubikwa kure ikindi ni uko abimba ubutare abo baba bazi ubutare bo bikora bashize imbere ubuhinga n'ubumenyi kandi bagashira imbere ineza y'abantu n'ibidukikije by'aho hantu icyo twokwita l'exploitation minière responsable ntabwo hanyuma birashoboka yuko ya micafu bya bisigazwa byogabanuka na cyane cyane aho babishyira aho babyegeraniriza ko twegeraniza ahantu bigaruka gutera ingaruka mbi nyinshi ikindi ni uko mu gihe izo ngaruka mbi zabonetse aho rero niho hoca haba habanje gukorwa ibyigwa imbere kandi noneho biri mu by'amategeko asaba ko imbere yo gukora ibyigwa berekana ingene ingaruka mbi bazoheza bakazikingira ibyononekaye bazobisubiza mu buryo bubi ariko kenshi siko tubibona uyu muhinga abandanya amenyesha ko abajije intwaro maze n'abanyagihugu babwirizwa kuhabera amagabo kugira ngo ingaruka mbi zibe nke urakoze Lydia gahimbare amakuru twari twabateguriye kuri uno mutaga ni hano duciye tuyasozerera ndabashimiye mwebwe mwese mwashoboye kudukurikira cyo kimwe na Elia Kadogo yari mu buhinga bw'ivyuma mwese mugira umutaga mwiza